Fantomo da Brian E. Drake Esis viro qua havis posino e quar filii. Il amis sua familio tante multe, che nocte il vigilis horo pos horo, lacrimi en loculi por pensar quante sua sposino esas belega, quante sua figli esas bona, quante il esas felica. Dum ula autuno, la sposino e figli maledescis, febrescis, ed unope mortis. Le viro anche mortis, ma ancore respiris, marcis ed existis passable. Nun nocte il vigilis por pensar quante sua sposino essis belega, quante sua filii essis bona. La sposino e filii mortabis, ma il essis la fantomo. Venis la vespero ante Christ nasco. Il sidis avan ne fanta fairo, e revis quo eventabus se. Lore il audis sono il circum regardis e remarcis che ombri movis tra la chambro. Il attensose ascoltis ed audis la vozo di suo cara sposino. Mea carulo, il audis, ni venas por desirara tu felice Christ nasco. Unesma foie de posta tristega autuno ilitere sentis la batado di suo cordio. Il agitis la fairo til che la flammi dansis, e regardis la ombri di sua familio ludanta an la muri. Omna nocte il sidis avan la herdo, ofte dum la tota nocto, e regardis la ombri di sua familio, ascoltis lia parolado susuranta. Il esis itere felizza. Lua commerzo faliescis, il ne conversis cun amici, mangis nur poche e sempre min multe dum che la di passis ma il esis felizza monati passis tal maniere e la viro la hararo di qua grise scabis dum tati minda autuno observis che suo corpo oldeskis ma il ne sucisto dum che lo ombri dansis e le voci sussuris il esis felizza mala di luo sposino e figli di ope diminuteschis il musti penar por audar semblis che li movis for il forre a longe obscura voio ir rapide posis leni sul fairo e clamis paroles plus laute Micail, plus laute melinda tale le yaro passis til la sequenta vespero ante christ nasco lore il audis la vozo di suo sposino. Esses la tempo por irar mea carulo. Ni devis livir longe ante, tante longe ante nun. Ni amas tu. Adio. La viro cris, no, vi ne lives. Restes hice apud me. Vides, me alimentas la fairo. Il audis sospiro, audis la plorado fatigita di sua figli. Il dicis, nun me accendas la lampi. Mea carulo, lases ni livar, il audis. Liberiges ni. Il falis a sua genui ed agitis la fairo. No, me ne lases vi livar. Il audis la plorado di sua sposino quasi de grande disto liberiges ni. Mea carulo, liberiges ni. Il staceschi se jettis plus legni ad en la fairo, til che la petra herdo ardoris ed omno ombri desaparis de la chambro. Il sideskis e dicis, Restes hice, ne lives, restes. La flammi basescis, La ombri lente rivenis ad in la chambro, exhaustita, dina, e consumita, tordita, e crumplita. Ili tere audi susuri, ma nun nur un vorto. Liberiges, liberiges. Lacrimi picis ilvo oculi doloranta, ma il alimentis la fairo.